La sponga fassado. Extrema vetero farigias normala. Ondoi de varmego lasta tempe pli oftigis, cae pli intensigis. Temperaturoi super 30 gradoi Celsiuso in centra Europo, cae arda varmego ce 40 gradoi ce la Mediterraneo, ne plu estas maloftajo. Al tio aldonigas per fortezae shangioi de vetero, cun stormo cae pluvego. Quel cloque falastum unu horo tiom da aquo de la cielo, kiel alicase dum unum monato. Precipe en urbocentroi, cun iliai sigelitai areoi, densa preconstruado cae altae stratae interdomegajoi, cun la varmego. Dum nocte, stono, betono, cae asfalto, redonas la dum tage absorbitan varmon alla medio, cae tiel malebligas malvarmigion de la aero. La pli cae pli ofte aperanta pluvego, aliflanche, tro defias la canalisan sistemon kiu ne estas konstruita por alpreni tiel granda in quanto in da aquo dum malonga tempo. La sequo, celoi plenigintai de aquo, inunditae stratoi, cae damagioi en la substanzo de la construagioi. Tial necessas surloce reteni la aquon quasau kiel per spongo cae ancau fassadoi havas grandegan spongan potentialon. Germanae esploristoi disvolvis novan retenan elementon, la verticalan aquo spongon. Tiu verticala spongo consistas el moduloi, cun portanta tra la sebla uio, exemple el truigita lado, cae el aquo retena plenigajo el mineralai materialoi. Por la plenigajo estas aplicindae ideal case dispecigitai materialoi el reciclai procesoi, kiel exemple bricoi, calca sablo stono, porezza betono, kiwi disponas pri tre bonai aquo retenai capacitoi. La moduloi estas metatai unui super la aliai, tiam montatai alla fassado, cae cun ligatai cun la aquofor conduca sistemo de la tegmento. Lau indicoi de la disvolvintoi, tia sponga elemento cun largezzo de 1,5 metroi cae profundezzo de quindec centimetroi, che altezzo della construajo de dec unu metroi, retenas proximume hoc mil cent litroin da aquo, depende de la pleniga materialo. Oni tiel povas preni tre rapide granda in quanto in da aquo e la sistemo. La aquo tamen estu ne nur retenata, sed gi contribuu helpe de vaporigio, ancao alla plibonigo de la microclimato en la recta circauaggio. Tiu cele servas la truigita lado. Oni attendas malvarmigan efficon tra quelcae tagoi. La urboi besonas pli da vaporigio de la pluv aquo por apogi la circuladon de aquo. Verdumigo de fasado ja ancao povas reteni aquon cae vaporigigin. Tamen la fassado devas havi ciam certan gradon da humidezzo, porce la plantoi ne el secigiu. Cae crome, la pluvajo devas esti intertempe retenata, cae iom post iom redonata alla plantoi. Tio estas pena, cae plei ofte mancas la spazio por retenuioi en la urbo centrai spazioi la verticala aquo retenuio besonas compareble nur mal multe da areo. La verticala spongo trovigios ancora o en disvolva faso. Gi povos esti unu el plurae helpiloi por la mastrumado de pluv aquo en urboi.